wa umma huu huku akiwaamrisha katika ibada ya funga wa huwa al-imsaku 'an at-ta'ami wash-sharabi wal-wiqa' biniyatin khalisan lillahi azza wa jalla funga nayo ni kujizuia na kula na kunywa na yale yenye kufunguza kwa nia aliyotakasa mtu kwa ajili ya Allah azza wa jalla lima fiha min zakati nufusi kwa kuwa ndani yake kuna jambo la kuzitakasa nafsi wa taharatiha na kuzitoharisha wa tanqiyatiha min alakhlaqi alradia walakhlaqi alravila na kuzitafisha nafsi hizo kutokana na mchanganyiko ambao ni mbaya na tabia ambazo ni chafu mno وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم na Allah kataja katika aya hii kama vile ambavyo alivyowajibisha wao katika ibada ya funga akataja kwamba amewajibisha wale ambao waliopita kabla yao falahum fihim uswatun hasana basi wao wa umma huu wana ruwanza iliyokuwa njema ya wale waliotangulia katika umma zilizopita kabla yao waliyajtahid haulai fi adai hadha lfardhi na wajitahidi hawa katika kutekeleza fardhi hii ya Allah akmala mimma fa'alahu ulaika katika namna ya ukamilifu zaidi kuliko vile waliofanya wale waliotangulia ibadallah فإننا على أبواب شهر رمضان sisi tuko katika milango ya mwezi wa Ramadhani. Kama si kesho, kesho kutwa tunaingia katika mwezi mbora, ashharu alladhi, mwezi ambao tafadhala Allahu bihi ala hadhihi al-umma, Allah amefadhilisha mwezi huo juu ya umma huu, akauwekea masiku haya yaliokuwa bora yalobarikiwa masiku ambayo ibada ndogo atakayoifanya mwanadamu itakuwa ina thamani kubwa mbele ya Allah wa khassahum bilailatin hiya khairun min alfi shahr Allah azza wa jalla akawahusisha watu wa umma huu kwa mwezi huu wa Ramadhan kwa kuweka usiku ambao ni mbora kuliko miezi elfu moja ambayo mtu anafanya ibada ukitoa usiku huo fihi tufatahu abwabu aljanna ndani ya mwezi huu inafunguliwa ile milango ya pepo wa fihi tuhallaqu abwabu nnar na ndani yake inafungwa ile milango ya moto. Anataja Imamu Tirmidhi hadithi ya Abi Hurairata radhiyallahu anhu arda, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha kana awalu lailatin min Ramadan, inapokuwa usiku wa mwanzo wa mwezi wa Ramadhan, usiku wa mwanzo unapokuwa wa mwezi wa Ramadhan, sufidati shayatin wa maradatu ljinni, wanafungwa wale mashaitani na wajini wakorofi, wa ghuliqat abwab faghlaqahu nar, na inafungwa milango yote ya moto. Falam yuftah minha babu, hauwachi wazi milango yote katika milango ya moto. Wa futihat abwabu nar aljanna, na inafunguliwa milango ya pepo. Falam tughlaqu minha babu, hauwachi wazi, haufungwi wowote katika milango ya pepo. Wa yunadi munadi, na anatangaza mtangazaji, ya baghi alkhair, ewe mwenye kuitaka kheri mwenye kuiendea kheri aqbil elekea kwa Allah bimaana aqbil ala taati llah wajtahid jielekeze katika kumtii Allah ndani ya masiku haya na jitahidi waya baghi shari na ewe mwenye kuitaka shari daima dawama matendo yako katika shari katika uzinzi katika ulevi katika shirki ya kumshirikisha Allah katika mambo ya ngoma na muharramati waya baghi shari aqsir bimaana aksir punguza yani wanasema maulama maksudi yake amsik ani shari waqbil ila Allah azza wa jalla na bitauba jizuie na mambo ya shari na jielekeze kwa Allah azza wa jalla kwa kufanya toba fastaqbilu hadha ash-shahr al-azim barakallahu fikum upokeeni mwezi huu mtukufu enyi ndugu zangu bilazimati ala at-taqarrub min rabbikum wa mtu kuweka azma ya kujikurubisha kwa Allah mola wenu mwezi huu watu wanatakiwa waupokee katika hali ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla kwa kujikurubisha vipi kwa kuyafanya matendo mema waktinami auqati fil a'mali saliha na kutumia nyakati hizi kwa kuyafanya matendo yaliokuwa bora matendo yaliokuwa mema ndio ambayo yanatakikana ndani ya mwezi huu na fadhila zake kubwa anapofanya mja katika mwezi huu na ujira wake unaongezeka mbele ya Allah azza wa jalla anapofanya mja matendo hayo nayo katika mwezi huu alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل نيوسي نفسي yangu pamoja na nyinyi katika jambo la kumcha Allah azza wa jalla وبان نستقبل هذا الشهر العظيم نقوكوكيا mwezi huu uliokuwa mtukufu bilfarah wasurur kwanza tuwe na furaha mja unapokuja msimu wa kheri kama huu nafsi yake inakunjuka hawi kama wale watu waovu wanaona mambo yao yamekatika biashara zao hazendi uhuru wa mchana wao umetoweka awe muislamu na furaha kwa kupokea mwezi huu kana nabii sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu bikutumi hadha shahr mtume alikuwa akiwapa bishara njema masahaba wake unapowasili mwezi huu kwa hiyo alaina an nastaqbila shahra ramadan bisururi walfarah inatakiwa sisi tuupokee mwezi wa ramadhan kwa kuwa na furaha tuone kwamba kuna jambo la thamani liko mbele yetu tuone kwamba kuna mausim mzuri wa kheri wa baraka uko mbele yetu tuwe na furaha katika nyoyo zetu kuna kipindi cha kuwakutanisha watu kuna kipindi cha kuzitakasa nafsi kuna kipindi cha kurejea kwa allah kuna kipindi cha kukagua mtu nafsi yake na kuyatenda yale matendo mazuri ambayo allah aza wajalla anayaridhia na kuyatenda kadhalika أوصي نفسي وإياكم بالمحافظة على الصلاة مع الجماعة نيوسيا نفسي yangu pamoja na nyinyi ndani ya mwezi huu kuzihifadhi sala pamoja na jamaa sali mwanamme wewe muislamu sala yako ukiwa unasali ndani ya jamaa ndani ya mwezi huu na masiku mengine lakini katika mwezi huu al-amru aukad jambo lina uzito zaidi walmuhafadha ala salati tarawih نبي جامب لك حفاظي صالة ترويه لماذا؟ لأن الله عز وجل شرع في هذا لشرع في هذا الشهر الصيام وشرع النبي صلى الله عليه وسلم القيام mtume akasunisha jambo la kusimama ndani ya mwezi huu baada ya Allah kufaradhisha ibada ya funga ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa hiyo almuhafadha ala salati ma'a aljamaa hifadhi sala pamoja na jamaa isikupite sala hivi hivi si alfajiri wala ya isha wala nyinginezo sali jamaa katika mwezi huu wa Ramadhani idiriki jamaa diriki qablia sali ba'dia jielekeze kwa Allah kwa kusali sana ndani ya mwezi huu kadhalika walikthar min tilawati alquran kabla yake tumesema wa salati tarawih jitahidi muislamu ndani ya mwezi huu ukisikia mwezi tayari ushaonekana umeandama hakikisha unaharakia katika nyumba ya Allah kwa kwenda kusali sala ya witri sala ya tarawihi haipatikani ila katika masiku haya 30 au 29 jitahidi isikupite siku hata moja na mtume amesema man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atakayesimama ramadhani akiwa na imani ya kweli na kutaraji ujira kwa analifanya basi anasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake kwa hiyo unajitahidi katika sala ya tarawih kadhalika walikthar min tilawati alquran unakithirisha jambo la kuisoma quran kadhalika tuwadhibuna ala dhalika an takunu muwadhibin mnakuwa ni wenye eh, kuyadhibiti haya yani mustamirun wenye kuendelea katika jambo hilo bila mtu kukatisha kama hali ya wengi katika watu wa kawaida wanapokuja msikitini katika siku za mwanzo za ramadhan kisha hao wakaanza kupungua mmoja mmoja kuja kama amekuja kuchukua bahasha na wakaondoka kwa hiyo atakikana muislamu kudhibiti juu ya jambo la sala ya jamaa juu ya jambo la sala ya tarawih, juu ya jambo la kuisoma Qurani. kadhalika ndugu zangu katika mambo muhimu ya kuhusiana katika masiku haya alinayatu biitami alfuqara walmasakin hususan fi hadha shahri mubarak mtu kujitoa kulipa umuhimu jambo la kuwalisha maskini na mafukara hasa hasa katika mwezi huu tazama hali ya ndugu zako wanyonge tazama hali ya wale ambao chumo lao ni la tabu tazama wale wajane ambao hawana watu wa kuwasimamia toa katika mwezi huu kana nabii صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان ما اجود ما يكون في رمضان mtume alikuwa ni mkarimu wa watu bilkhair katika mambo ya kutoa mtume alikuwa ni mwepesi kwa hiyo watu watoe toeni sadaka katika mwezi huu kidhirisheni kuwapa wanyonge wale ambao hawana cha kufutaria isiwe ni kama wale wasanii wakawakusanya watu wenye umaarufu wao wakawaeka pamoja na miziki yao wahuni na waovu wakawa pamoja katika kuwafutarisha ile si iftar iftar iliyokusudiwa wale waliofunga wenye kumwogopa Allah wale ambao hawana kitu wanyonge wakimbilie hao katika kuwapa toa kwa siri ukitoa mkono wako wa kulia wa kushoto usijue katika mwezi huu atakikana muislamu awe ni ajwadun nas awe ni mkarimu wa watu bilkhairi kwa mambo ya kheri anacho kidogo anakitoa anawatizama wale ambao wako chini yake na ndivyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyokuwa katika mwezi huu kadhalika ndugu zangu katika mambo ya kuyakimbilia ndani ya mwezi huu wa ramadhan alhirsu ala silati rahim wa islahi dhati lbayin kupupia katika kuunga ukoo na kupatanisha waliogombana kupatanisha waliogombana wa inhai altaqatu tahajur, na watu kuacha mambo ya kukatana na kupiana migongo bali wawe wanafahamu ya kwamba moja katika sababu za kutokubaliwa amal ni watu kutokuwa na upenzi na mapenzi baina yao ikawa wamechukiana kuna mutakhasimain wamegombana watu wapatane kabla kuingia ramadhani watu wawe pamoja waunge koo zao wapatanishe baina yao kadhalika wawe na jambo la kuunga ukoo ambalo wengi katika watu wamelikata katika ndugu wa baba mdogo baba mkubwa ndugu wa mama na wale wa bibi na wengineo islahu dhatul bayin wa silati rahim haya ni katika mambo ya kuyakimbilia qad adhallakum shahrun mubarakun shahrun adhim umekujieni ndugu zangu mwezi wenye baraka mwezi wenye kheri faakthiru min dhikri llahi azza wa jalla ndani ya mwezi huu kithirisheni kumtaja Allah azza wa jalla ibada yoyote kama anavyotaja Ibn Qayyim rahimahullah ma ma'nahu ibada inakuwa ina thamani mbele ya Allah pale ambapo yukfaru fihi min dhikri llahi azza wa jalla panapokithirishwa ndani yake utajo wa Allah kwa hiyo jitahidi funga yako usiwe ni funga ya kawaida katika mambo muhimu pia ya kuhimizana ndani ya mwezi huu wa Ramadhan alhifdhu min adh-dhunubi والمعاصي حفظ حفظ الصوم من الذنوب والمعاصي في هذا الشهر kuhifadhi mtufunga yake na madhambi na maovu ndani ya mwezi huu tunaona baadhi ya watu inawezekana wakajizuia na kula na kunywa na kutofanya jimai lakini ndimi zao hazijafunga macho yao hayajafunga miamala yao wakiwa kwa masokoni utani wao na mambo yao yanaendelea kama vile ambavyo alivyokuwa mwanzo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man lam yada katika hadithi ya Hurairah man lam yada قول الزور والعمل به فليس لله haja fi an yadaa taamahu wa sharabahu yule ambaye hakuacha maneno ya upumbavu na kuyafanyia kazi na ujinga Allah hana haja ya mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake ihifadhi funga yako kuwa na maneno mazuri kuwa na muamala mzuri iwe funga yako tofauti na kula kwako mchana iwe ramadhani yako tofauti na siku za kawaida hivi ndivyo anavyotakikana muislamu awe kadhalika ndugu zangu tuwahimize dada zetu wake zetu watoto wetu pia katika jambo la kusoma Qur'an katika jambo la kufanya afkar kuwapunguzia sehemu sehemu ya makazi ya nyumbani isiwe maide ya taam imejaa chakula ambacho watu wakikimaliza wala hakuna haja ya hayo wanawake wapewe fursa ya kufanya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 وولاة أمورنا اللهم أصلح رئيس زنجبار اللهم ارزقه بطانة صالحة برحمتك أرحم الراحمين قم إلى صلاتك